subversives. Tornem a estar aquí a Ràdio Ressaca V de Vivienda. I sí, efectivament és una hora més tard del que havíem de començar, però si no tenim problemes tècnics avui és perquè ja han tingut els nostres problemes logístics, però sembla ser que tot s'ha solucionat. Uh, estem a Ràdio Bronca, al 104.5, emetent el programa número, jo diria que 7, ja de sí. Ràdio Vivienda, pot ser 7? Sí, penso que és el 7, sí, sí, sí, el 7 Molt bé. Mm -hmm. Avui estem quasi la tripulació al complet, ens falta la Cristina, però tenim el DJ Pacua. Què eh. tal, Paco? Bona tarda de ressaca. Bona tarda, Ressaca. També tenim el nostre capità de vaixell, Capi. Què passa, Carles? Aquí molt bé, Agustito, després d'un largo paseo. <laughs> Un largo paseo. el Carles avui ha fet de mensaca i s'ha recorregut tot Barcelona en busca de la clau que ens ha permès uh, obrir aquesta nova edició del programa. I també mm. tenim els mandos, el nostre <clears throat> timoner oficial. Què passa, Marcos? Què tal, què tal? Com està tot de, de puta mare, no? Estic aquí, 10 anys, tal, pintant. Perfecte. Pintant. <laughs> Bueno, aquest programa es fa mm, des de de UB de Vivienda, uns locos per la vivienda que intenten lluitar perquè es faci efectiu el dret a l'habitatge. Uh, per si no ho sabeu, tenim assemblea cada dimecres a partir de les 8 al carrer Magdalena 13, a l'Espai Social Magdalena, és un espai en perill d'extinció, esperem que aguanti, però ja sabem que està en un procés judicial. Des d'aquí tota la força i tots els nostres ànims per la gent de Magdalena i la gent que fem servir al local, que som en part nosaltres. Això, recorda que estàs a Ràdio Vivienda, a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, i si vols trucar-nos, estaria, estaria de conya. Recorda el telèfon 93 359 49 00. Mamà, si vols trucar, eh, truca. Adelante. També, si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ens podeu escriure a radiovdevivienda.gmail.com És així, Paco? És així, i també podeu tenir informació a radiovdevivienda.blogspot.com on anem penjant eh, doncs els programes i anirem penjant més cosetes perquè tingueu més, més accés a més coses i més eh, qüestions del programa tant de continguts com dels que han anat, eh, hem anat fent com dels que farem, etc etc. I parlant de continguts, avui tenim eh, alguna noticieta que comentar, com sempre, i tenim, obrim un nou apartat perquè ahir va ser la festa de UB de Vivienda, la tan esperada, tan anunciada, tan increïble festa de UB de Vivienda. Per això ens agafes a tots de ressaca i una mica tard. No, és que el tècnic de so acaba de pirar de la taula de so i ens ha deixat sense poder parlar amb tu. El que volíem dir és que tenim una sèrie de retalls de la festa d'ahir perquè us en feu una idea, els que no hi podeu, veu poder anar, i és que vam desplaçar tota la unitat en pleno de Ràdio UB de Vivienda fins al Poble Nou, on s'estava fent la festa, i vam anar-hi amb un micro i una gravadora i tenim unes quantes impressions i unes quantes solucions al problema de l'habitatge. Reporteros intrépidos a la caza de... Reporteros sin fronteras. De opiniones i... Diguéssim que sí, que opinions impressionants. Més que impressions, <laughs> opinions impressionants. Que anirem sentint al llarg sí. del programa. Impressions expressionants. Sí, sí, va ser... A, a, va ser molt xulo, eh? Molt xulo. Ayer estava molt per, per la història. A, a més, podeu comprovar el nivell etílic que portàvem els reporters <laughs> a mesura que avancen les entrevistes. No, en, no. en consonància, ja és una festa, no? Era una festa. No. Era el nivell etílic, jo penso que, vull dir, més o menys, no? No, però a més, si van fer, van fer del tirón, no?, les entrevistes, vull dir que va ser en un punt ja raonable. Un punt van... raonable. Va ser al principi... Sí, perquè no dic com vaig arribar a casa. <laughs> amb la bici, no? <laughs> amb una part d'ella. Comencem posant el primer tall d'això, o passem a les notícies, o no sé. Ens heu de perdonar perquè, clar, en Ressacossos i tal, el guió està una mica no. així, en, en abstracte. Millor les notícies, no? Millor les notícies. Seguim un ordre. El bloc més contundent d'aquest programa. L'ordre de sempre. Vale. esteu escoltant Radio V de Vivienda Radio Ràdio 104.5 de la FM. A cada cerdo le llega su San Martín. acto. esta semana se ha confirmado ya eh, lo que todos sabíamos, todos sabíamos que, los precios de las casas eran mucho superiores, incluso hasta el valor que, que, el sistema le daría. Eh, y esta sobrevaloración ha, dado lugar a la quiebra, a la suspensión de pagos de Martín Fadesa. Martín es, es es uno, un promotor que se endeudó para, para comprar una inmobiliaria con muchos activos, es decir, para comprar mucha tierra y eh, bueno no pueden afrontar los pagos y entonces se están dando cuenta también que habían hecho mamoneos varios para habían hecho mamoneos varios para para alterar el estado de las cuentas y consecuentemente el valor de los activos etcétera etcétera etcétera y el resultado final es que se han ido a tomar por culísimo <clears throat> entonces bueno eh, digamos que bueno, ya, va en, cascada, ¿no? Porque también Chicote, Guillermo Chicote, presidente de la APCE, también acabó de... Hace, hace poco he leído que también se le va la empresa un poco así para abajo, en la bolsa, claro. O sea, luego... Bueno, en la bolsa y en, y en, el mundo real, porque si no... A ver, vamos por pasos. <laughs> Primer tema, eh, ante la aluvión de noticias, etcétera, eh, vimos una carta en el país, en la prensa oficial del régimen, vamos, mm. como todos, como público, como como bueno el mundo y todos estos los más media y había una carta del lector que decía algo así como bueno si no se venden casas pues qué pasará con toda la gente que hace grifos que hace cerámica etcétera etcétera etcétera un poco como como diciendo si esta crisis quiere decir paro no el, binomio este de terror capitalista si hay paro, nos vamos todos a tomar por culo y entonces la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Estos señores, en realidad, son los que han causado, los que han causado este, este problema. Y bueno, y una, una de las impresiones que tenemos nosotros es que eh, está todo el mundo tan hasta las cejas que aunque la economía quisiera sobrevivir no puede porque ya todo el dinero se ha ido a los bancos. Entonces ya incluso el, el propio sistema ha tenido hasta hasta su, tiene hasta su virus, ¿no? En, su propio seno. Eh, entonces, bueno, ¿qué, eh, ¿querías comentar, Paco? No, nada más eso, que o sea, es Martinsa, bueno, primero fue Llanera, eh, la empresa Llanera, luego Martinsa, luego, ya digo que Guillermo Chicote también, cualquier día la empresa de Enrique Reina también nos da un titular aquí local, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, el tema está en que, tal como es el sistema, las empresas se les van al carajo o al menos o baja muchísimo la cotización, pero luego, o sea, ellos personalmente mantienen sus yates, sus Ferraris y absolutamente toda su toda su riqueza personal porque sencillamente, claro, o sea, se, se considera que es la empresa la que pierde, no el empresario. O sea, digamos que hay unos niveles de, empresariado que, que están como, como por encima del bien y del mal, no solo del, del, que, del que sufran, sino del que hayan producido. Y, y a la vez que están, es decir, tú, si vas, por ejemplo, a, las páginas a la página web de Martinsa, eh, no pone nada de esto del cerdo ni del San Martín, sino que lo que pone es que, bueno, que ellos son maravillosos y que tienen terrenos en, en México, en Colombia, en, Colombia me no, pero bueno, en, Polonia, en Rumanía, o sea, te sale todos los mapas de los sitios donde tienen ellos. Eh, no, te, explica nada de la crisis, sencillamente te dice que son maravillosos y que tienen muchas cosas fuera. Mm. Pero luego resulta que aquí se declaran en quiebra y tan maravillosamente como que conservan las cosas fuera, y, piden dinero aquí encima al Estado para que les para que vamos como trita. Yo me voy a la jugada táctica inmediata porque el día que exporten la, la, cara que tienen ese día sí que se forran. El, el, tema principal es que hay un suceso así y lo que hacen las empresas acojonadillas de, del sector, etcétera, bueno el que sea, despide a trabajadores. Entonces, al año siguiente vuelve a tener beneficios. ¿Cómo ha hecho esos beneficios? Pues despidiendo a los trabajadores. Exactamente. <laughs> o sea, está clarísimo que, esto mm, y Siempre acaban pagando los mismos. Pero en todo caso, Martín, lo que, lo que ha llegado a despedir son 300 oficinistas, es decir, trabajadores, es decir, el G14 con lo que, los, grandes e- inmobiliarios con lo que juegan es con el paro que pueden producir, pero no en sus empresas, sino en función de sus movimientos económicos. Entonces, claro, en función de sus movimientos económicos, pues claro, como se engordó muchísimo la, vamos, como han estrangulado la gallina de los huevos de oro, pues claro, ahora lógicamente sobran casas y con lo cual se tiene que reconvertir a todo el sector, pero no son directamente trabajadores suyos, sino subcontratas, etcétera, etcétera. Lo que han, lo que, a quien han puesto en la calle son a, tres centenas de, oficinistas. Sí, yo lo que me refería un poco a, a, lo que a lo que te, lo que te decía antes era que ellos cuando cuando van a tener pérdidas mientras han tenido ganancias las han dejado en cualquier lugar en una isla con nombre extraño etcétera y ahora eh, la inversión ya no responde por, por, las deudas que tiene. Y eso es, el paro de los trabajadores, que es como la deuda futura, el sueldo que le tendría que pagar dentro de unos meses. Pues eso ya ni siquiera responden con lo que ellos han puesto ante esa situación, mm. y es un nivel de, de, desfachate. Es, el chantaje, es decir, el chantaje de que pueden afectar a que haya más paro y entonces en función de eso eh, pues aprietan al, al, Estado para que les ayude en fin, no sé, igual pasaríamos a, la otra noticia, que es la de que, os comentaba. De... Lo, que me mola de este tipo de empresas es multinacional, bueno, y empresas grandes, eso, que se montan un ERE ahí a la burie y bueno, y bien. Yo creo que también es importante que no olvidemos el, motivo de la crisis, ¿no? O sea, ahora todos los periódicos se habla crisis, crisis, crisis, y hoy leyendo el periódico flipado de que lo que están intentando es relacionar crisis con inmigración y no hablando de vivienda, que es de lo que el, germen, ¿no? De, mm. de, todo. Sí, pero esos mensajes ya no cuelan. El, de que es causado por la inmigración ya no cuela. El, que, ahora cuela es el del paro. Da igual que No, pero va ligado, o sea, no cuela, pero lo van colando, o sea, tampoco ¿eh? y, en la vivienda lo irán colando también. A mí lo que me preocupa muchísimo es que precisamente ocurra pues esto que ha pasado en Italia y tal, ¿no? Que que, bueno, que eh, grupos de extrema derecha utilizan el tema de la vivienda precisamente contra la inmigración y tal. Y entonces, eh, no sé, o sea, son procesos que ves que en Europa están pasando, hay cosas, digamos, eh, sobre todo legislativas, a imitar, pero luego hay otras cosas a nivel social a, bueno, a vigilar, ¿sabes? Hay poquitas cosas a imitar, ¿eh? No, no, pero en, a nivel legislativo de vivienda, de, siempre, a nivel de legislación de vivienda es evidente, el tratamiento de los pisos vacíos en Europa es europeo, ¿sabes? Es civilizado y aquí no lo es. A eso me refería. Y cambio a nivel de todo el tratamiento este de, la inmigración, pues eso, hemos de, hemos de ser muy vigilantes porque parece que no, prueba todo, todo en el pack. O sea, el paro, la inmigración y la vivienda van todo en el mismo paquete, ¿no? Y tanto. Yo quería poner, eh, si habíamos hemos acabado de, de, de hablar de... Todavía no hemos arreglado el mundo, pero creo que puedes poner una canción. Bueno, este tema seguiremos porque va a ser un efecto dominó. Es como el capitalismo. Exactamente. es que quería Continuará. hay que hablar de ello. Es que quiero poner un tema muy rabioso y... Pues venga, venga mete toda la rabia. No te cortes. Y además que habla de las casas vacías y tal. Pues venga, desea. <laughs> Pero parece ser que le he dado al botón equivocado. y en vez de darle al play. Ánimos, compañero, ánimos, que vale la pena. Eh, sí, sí, tanto. En vez de darle al play, le he dado al open, como el. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! <laughs> Como el símbolo está borrado, pues. Y se te ha abierto. Qué guay. Entonces ahora hay 12 canciones de este maravilloso LP que es SA se llama eh, Tiempos Oscuros. No de Martínez ¿no? No, no. <laughs> Tiempo oscuro. Y si el tema. bueno, es, una balada que, habla de las casas vacías. Y a continuación. Sí, sí, sí. Y a ver, eh, parece que lo está leyendo. Se lo dedicamos a la gente que vino a la fiesta ayer. Vale. Eh, sí, sí. Con todo el programa se lo dedicamos, ¿eh? esta canción también, pero todo el programa. Es un Sony, el aparato de CD es un Sony. Es guapo, es guapo pone CD3 y yo he subido el, el, fader del, del CD3 pero parece que... a hacer un chiste malo aprovechando? sí, ¿Sony es Sony en japonés? <laughs> Puede ser. <laughs> no lo he pillado. ¿Sony es Sonia en japonés? Ah, ya está, es eso. Es así, ¿eh? Es así de japonés. Así son ellos. Yo tengo una, una japonesa, se llama... Em, Puraco Masaco. <laughs> Uno y. <laughs> ya le preguntaré. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora, ahora vamos con ese pedazo. Antes de que Carlos nos conte otro. <laughs> Pisos vacíos. una vivienda a un parc perdut del Poble Nou que ha costat molt de trobar, realment unes multituds ingents de persones estan... Acompanyant-nos. Acompanyant-nos. Sí, sí, és un lloc perdut, és en busca del parque perdido, això. És com la vivienda perdida, eh? No tindràs vivienda la puta vida, no tindràs un espai digne per fer una festa en la puta vida. Marcos, què hi dius? Doncs, bueno, bé, un ambientació increïble, s'han exaurit totes les entrades i hem fet la guitza al Summer Case, que s'han fotut, i s'han quedat a mitja entrada. És ara el Summer Case? Sí, sí, sí, i el Bruce Springsteen també, i tota la conya marinera aquesta. Res a veure amb el que tenim aquí, la qualitat de la penya que tenim aquí. Bueno, ara a continuació farem unes petites preguntes a la gent que ens ha acompanyat en aquesta festa per veure l'opinió general, una mica què se cuece a Barcelona i, quines són les solucions que té la gent que ha vingut a la festa per solucionar el problema de l'habitatge. Recordem que aquí tota la gent està superconscienciada. Sí, sí, molt, molt conscienciada. Aquí tenim el poeta del poble. Está pinchando y se está frustrando, ya está bien, hombre. Hay que irse levantando, hay que irse levantando, ya está bien. Aquí hay como 50 personas en el suelo, va, venga, venga. Nos damos un poquito de vidilla ya, eh, venga. Com veieu, no tots són flors i violes a la festa, també hi ha petits energúmens que intenten Boicotejant! Un caporal de la urbana, no? Això sembla! De... Anem a copsar l'ambient, anem, a, anem a veure què, què, què respira per aquí, per la festa. Es respira el xoribany que ens hem menjat. A mi se'n repeteix. Sí, sí. Jo tenia més pan que xori. Anava fer entrevistes ja d'una forma seriosa. Tenim un historial dolent. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Vosaltres marxeu ja o aneu a pillar birres? Anem a pillar birres, sisplau. I per què esteu aquí? Per què? Eh... <laughs> bueno... No, no, per una vivenda digna, no? Molt bé, molt bé. I per passar-ho bé, també, no? Clar. Ah. Com, com solucionaries el tema? Com solucionaria el tema? pues, traient-li les vivendes als rics i donant-se-la a la gent que no té vivendes. D'acord, em sembla bé, em sembla bé. I ocupant les que estan buides. Em sembla bé. Bé, bé, bé, molt bé, molt bé. Tenim aquí una altra persona que pot col·laborar amb nosaltres, tens una solució pel problema de l'habitatge? Moltes. Home. Doncs ens en pot dir una? La solució és la revolució. Exacte. No, no agafarem micro, eh, per favor! No, no, però penso bastant com ell. S'han de tallar les coses d'arrel. Ja no podem continuar igual. Ens hem de posar tots junts a lluitar per un moviment del digne. Perfecte. Increïble. Moltes gràcies. Molt bé. Este ha sido el primer, el primer tall así de... Como chupó micro, ¿no? <laughs> es pues que eras la reportera intrépida. <laughs> Madre mía, pero quitármelo. No, no, estaba muy bien. esto ha sido el primer tal y, tenemos, eh, tenemos unos cuantos más que fue como una experiencia bastante graciosa nuestra de hacer reportaje o sea, que En la calle. Yo me la calle. Em ah, dos cosas. quedaria que la revolución es la solución. m'ha agradat molt això, i després amb el... a birra! <laughs> Claro, una cosa no está, no, quita la otra, ¿no? <laughs> la verdad que fue una, fiesta bastante entretenida con la pantallita con los vídeos y el estreno mundial del Chique Especula que ya... Oh, buenísimo. Sí, sí. L'heu de veure. I, eh, i les, los, los, los pinchas també pincharon muy bien. La... Sí, sí. Felicitats als pinches. Sí, Sí, el choripán estava más o menos. I felicidades en su a Paco, que se curró ahí unos vídeos i unas... No, jo copiar i pegar, copiar i pegar, eh? Bueno, ja posats, ja posats, ja que estem així, no? També eh, agraïments a Carlos, que també, a Carles, que es va currar sí, sí, també, va la, a Gerard, que va portar la furgo... Sí, sí. al Daniel, no acabaremos, eh, no acabarem. L'Anna Pascartés. L'Anna Pascartés. Sí, sí, sí, bueno, va a colaborar. sí, Mejor no empezamos, que si no, no acabaremos. la, gente gent que es va currar, el Chiqui Especula, no? L'Adrià. Talleu el Narcos, talleu-lo, talleu bueno, estas fiestas no salen de la nada ni... Y entonces, pues bueno, se... mira, ya... Ayer, ayer fue y, lo pasamos muy bien. Pongo un segundo corte de... O pasemos una noticia. Pasemos una noticieta. Yo eh, pondréis que es muy pequeño, un corte así pequeñito. Pone en inglés este que es que entrevistasteis algún. Sí, a ah, una, una guiri. Pues vamos a poner un segundo corte y luego ya entramos en las noticias tristes, Pero, ¿Vale? Venga. Hola, noies, ¿qué tal? ¿Cómo anem por aquí? Ah, perdona, una vez más. Don't worry. Do you speak English? Yes. Okay. But not, not as well as English. Okay, don't worry. We can talk in English. Ens pots fer de traductor si <laughs> Uh, what do you think uh, about this party? Why are you here? Uh, why I'm here? I'm with my group here. We are. Uh, this is a, a war camp, uh, so we came here to see what it is, uh, to get to know it, and to be on the party. Ah, okay, okay. And you know that this is about floods and about the prices of. Yes, yes, we know, we know the action, we know what it is about. So. And what do you think about this? Yeah, I think that everybody should have a right to have their own house, own own place to live, and uh, if you are work if you are working or you are a student, you can pay this money for live to live here, and you should be able to to have your own house. So, thank you very much for the interview. <laughs> thank you. Hey, por Dios, estem escoltant ràdio V de Vivienda. a Radio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu! Ah. Bueno, heu pogut sentir el meu nivell d'anglès. <laughs> Ok, ok. Molt bé. Ok, ok. Interviu. Bueno, aquesta noia deia que està de campamentos de verano o alguna així. No, un camp de treball, deia. Un camp de treball. Ha vingut a currar i, bueno, i a fotre's unes birres també <laughs> no, deia, una de les coses que deia i això és una cosa que connecta amb un altre d'això és que eh, si tu ets estudiant tu no pots tenir un tu, tu no pots jugar un pis, no, no, no ets independent i hi ha molta gent de fet de, aquí a Barcelona que és de fora i clar, qui no té papa i mamà que li pot soltar pues, 600 mm. o 400 euros cada mes per, per, eh, per pis, per compartir habitació i despeses, pues aquest no pot estudiar. O sigui, és un... Uh -huh. Y aquesta noia deia això, no? Pues yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a tener una vivienda digna, sí. que tothom tiene que tener Almenys sabia per què estava allà, vivir. que sí, hi ha sí. tot un què per seguir-hi. Oh, i tant. Sí. Oh, i tant, oh, i tant. Per seguir-hi, diu. <laughs> Perdó, és que visc al centre i estoy de guiris. Jo també, hi ha ja, guiris, bueno. hi ha guiris, hi ha guiripolles, també. Eh? Ah, exactament, sí, sí. De totes maneres, també, eh, no sé si, qui, ho va pujar, si algú va pujar al foro, però hi ha un article molt bo de la Manuel Delgado al País aquesta setmana que es deia Turistofòbia, que turistofòbia, turisto, turistofòbia, molt recomanable perquè també posa, bueno, com sempre el Delgado posa els, los puntos en les IES i, i aclara eh, bueno, que no és, no és el mateix queixar-se de, de, bueno, de, que, de que la ciutat estigui de cara al turista no és el mateix que queixar-se dels pobres turistes que la meitat tampoc no tenen culpa d'això no? és a dir, i que hi ha de tot és a dir, ja dic que com, no em deixeu aquest és a... per les branques, que és pitjor. Aquest és l'exemple. Molta gent que ve, ve que no sap ni on va, ve allà de farra i tal, mm. i hi ha gent que sap que ve a un lloc que es diu Barcelona, que té... No, a veure, és, sí, sí. és molt, o sigui, que, que és molt respectable, no?, que vingui la gent a la platja, com va passar amb el bany, no?, que va haver un, no?, que, mm -hmm. que l'Anna intentava, doncs, dir, perquè estàvem allà i tal, i que deia que no el molestessin, que ella havia vingut, i, bueno, dijo así como, si no me molesten, porque yo venía aquí a descansar a la platja, yo no no quiero, te quiero escuchar, no te quiero escuchar. Y ustedes están contaminando con, unos flyers. No te puedo <laughs> creer. Están contaminando el aire con el ruido. Allá nomás, te dijeron. Sí, sí, bueno. igual que esto, pues te encuentras con gente que viene con totalmente concienciada del mismo problema que, A ver, en España es el paroxismo, pero, pero en todo el mundo, pues es un es un problema la vivienda y, los mm. abusos en tema de las ciudades, me parece que lo hay una impresión, alguien que recoge algo sobre mm. ciudad. Eh, de hecho, en el programa pasado que desgraciadamente no se grabó, hablamos bastante sobre turismo y sobre las consecuencias de vender una ciudad como si fuera mm, una, una, tienda, una, una la boutique más grande del mundo, esto. no hi documento, però es va parlar... Bueno, però parles amb, amb gent de, bueno, ciutadans, no? I, i dius, bueno, però el turisme és necessari perquè porta riquesa i jo què sé, no sé quants. I bueno, sí que... Ja. És l'ús i l'abús de tot plegat. Però bueno. Sí, no? Però aquesta noia venia a currar, això és un... No, no, no, venia en un camp de treball. Un camp, de treball. Camp de treball són unes colònies d'estiu. Ah, sí, pagues, no? També? Tu pagues, pagues per currar. Pagues i curres, <laughs> però estàs a la botiga més gran del món. Clar. Ah, està guai. Què, passem a les notícies? Una altra? posem l'altra notícia, però seré molt, o sigui, és un breu, és que només és, és un breu. És, és, Les breves van davant en l'assemblea. És molt breu, però és molt breu, són només 8.800 milions d'euros. Hòstia. Són 8.800 mili milions d'euros, eh, no de pessetes, que és, és molt breu, és molt breu el que, el que haig de dir, que és el repetir, bueno, el, la notícia que va sortir a, als diaris de la premsa Salmón i tal, de que bueno, hi ha un sindicat de, un grup de tècnics d'Hisenda que denuncien que divendres que ve, dia 25 de juliol, prescriuen, es diu... Pre, pre, eh, sí, sí, prescriuen. Prescriuen eh, 8.800 milions d'euros de l'exercici de l'any 2003, és a dir, eh, cada, cada any aproximadament eh, hi ha un prop de 9.000 milions d'euros amb, amb diner negre no? que, que se li acaben escapant cada 5 anys per prescripció doncs a l'Estat per, per, i, bueno, i després hi ha gent que, que per qüestions de, de 200 o 300 euros doncs acaba... Què vol dir que prescriuen? Què vol ah, dir? A, això vol dir que, que, que, que s'obliden, que ja no... Han detectat el deute Uh -huh. han o sigui, han detectat el frau, que, hi ha, que hi ha frau. frau, o sigui, de que no has declarat diners, uh mhm. -huh. i aleshores, si passen 5 anys, ja no te'ls poden reclamar. Uh mhm. -huh. o, o, si, o si deixen de fer les actuacions, en el moment en què deixen de fer les actuacions per, per pillar la pasta, per, uh mhm. -huh. per cobrar els impostos, aleshores comença a prescriure. I aleshores, si passen 5 anys, ja no, ja no es poden perseguir. És una cosa que se llama seguretat jurídica, que és una cosa molt complicada, que és eh, la norma bàsica al servei del capitalisme, que és per, i, i és per això, és una, sí. és una cosa molt complicada si voleu un dia us l'explico uh -huh. que està relacionada amb tot l'estat de dret i tal, però és això aleshores el, aquí lo important és que se sap que hi ha diners negres i, se, se sap, sap. I, i ho diuen tècnics d'Hisenda, vull dir, no ho diuen eh... pots tornar a dir la xifra que eren 8.000 8.800 milions d'euros a mi em costa imaginar-m'ho pues imagina, és, és fàcil de comparar amb els 40.000 milions d'euros que demanen els, els, els, els, els grans immobiliaris a l'Estat perquè, perquè els faci és més fàcil encara, eh? 8.800 eh, milions d'euros és la quantitat destinada en el Pacte Nacional per l'Habitatge a construir els, pesos, els, els pisos de preu, de preu concentrat. I això equival, això equival a lo que en un any només, que és el 2003, perquè només estem parlant de l'exercici del 2003, es, bueno, s'està escapant eh, escapant de la, de, de la justícia perquè prescriu, igual que prescriuen altres, altres sí, va, delits, no? Va haver, un, va haver un cas a Salamanca, va haver un moviment veïnal molt fort, ara l'any passat, al Nadal, em sembla, mm. i va passar una cosa, van descobrir que hi havia uns habitatges que tenien, havien construït més del compte, un amiguito del, del senyor alcalde. Uh mhm. -huh. Aleshores, bueno, van muntar un pollo impressionant, perquè el que va passar va ser que algú va denunciar, l'Ajuntament va obrir la, va obrir un expedient, el van tirar endavant i després a l'hora de cobrar el, el van deixar passar, el van deixar prescriure el deute. Va passar, és exactament el mateix. I aleshores van muntar un poll als ciutadans de Salamanca impressionant. L'alcalde, o sigui, és que havia de fugir de la premsa i jo no sé què haurà passat, però era un, una indecència molt gran, perquè clar, allò ho havien, havien, havien, ho havien venut i li havien tret un paston impressionant el que és molt fort és que, o sigui, amb, amb 5 anys prescriguin eh, delictes que sumats, evidentment, no, no és només un, un frau, però sumats tots fan un, un, un monto d'aquest tipus, sí, sí. i que, bueno, i que ja fa dos anys de les, de les detencions de les primeres sentades de, per l'habitatge a Madrid, uh mhm. -huh. i això es veu que no prescriu, no només no prescriu, sinó que, a més a més, ni, ni tan sols s'hi avança i la gent continua encara amb, amb, amb, amb peticions fiscals de 5 anys per haver sortit a una manifestació a, a demanar habitatge digne és impressionant, o sigui, els, o sigui, si fas comparacions tant de xifres econòmiques com de comportaments judicials, doncs és molt impressionant. I ja dic que tot ve d'una notícia que, que no ens traiem de la màniga, sinó que I per... els mateixos eh, tècnics d'Hisenda els que ho estan dient. I paradoxalment sabem que, que volen treure els diners utilitzant una cosa que es diu sancions mm. i sempre, sempre és a costa nostra que, que paguem els serveis públics i quan, i, o sigui, no reprimeixen només perquè sí, que també ho fan, mm. sinó per, per agafar pasta i d'això se'n queixa molta gent per omplir les sabem. arques i ho mm. sabem, saps? Mm. aleshores hi ha diners por ahí que volen i hi ha diners que són nostres que ens els pillen amb... Uh -huh. i sabem que també volen els diners eh, que aquesta setmana ho he llegit la campanya aquesta de Visca Barcelona està costant un milió i mig d'euros que jo he flipat, és un euro per cada habitant de Barcelona o sigui que... Jo, jo crido a fer una campanya a recollir un, a l'euro de cada ciutadà, donar un euro més i entregar-lo a l'alcalde en I que facin una altra campanya. Doncs jo crido a l'orella de l'hereu fins que la peti l'orella. Ui, m'anava allà, eh? Però posem una, posem una cançó o què? Vinga. Posem un euro. Una, una cita crida. La terra és plana, ho sap tothom. Però les planes hi ha rieres, codinetes i turons. Potser tinc ànima, no ho sé. Però el que sé de cert és que el teu cos s'entén amb el meu cos. Jo perdo el fil i no me'n recordo de com et diu. crystal clear. massa tard i imbècil meus somnis un turista italià quatre palmeres i un camell semideus en un carrer que criden massa lluny imbècil Hola, bona nit. Volíem copsar l'opinió teva de, sobre la vivenda. A veure, quina, quina solució li donaries tu? A la vivenda? Sí, això, problemàtica a l'habitatge i tot això. Doncs, a veure, jo crec que la vivenda està molt infravalorada, eh? La gent la decora amb Ikea, tio, que és algo desastrós. O sigui, com la gent pot decorar una vivenda amb Ikea? És que és algo inconcebible. O sigui, jo crec que s'hauria de començar una altra vegada a treballar materials nobles, el roure li senta molt millor contraxapat i tot això també o no? No, això no tenia. El ah, contrachapat fora, o sigui, fora. i que incorpora el pi com a matèria prima, però és un pi tan cutre que no val la pena. O sigui, hem d'apostar per les fustes nobles que a la, a la vivenda li sentarà molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Héctor. Molt d'acord, 100%, 100%. Això és maltractar els pisos, omplir-los d'Ikea. Bueno, anem a, anem, a, anem a la casa d'expedients. De, Expedients X. El Paco no, que... Paco no, el Paco no, que... Paco no, que... Els de la barra! Aquí tenim els de la barra que estan totalment concentrats. Tenim una filera d'unes 20 persones que estan esperant a ser... 20.000? 20, 20 o 20.000? Una de dos? Estan esperant a ser atesos per el Paulo Olaina, que són les persones que estan atenent a la barra, membres de UB de Vivienda. Intentarem aconseguir unes paraules, unes exclusives d'aquestes persones tan implicades amb el dia d'avui. Sí, tenim sort. Perdó, perdó, deixa passar! Sentirem la conversa que està tenint el client amb el proveïdor de birres. Una birra? Una birra. Hi ha un intercanvi monetari? Un intercanvi monetari, ah! Perquè sí, és cert, tot ho fem per la crisi econòmica que també pateix UB de Vivienda. Sí, això sembla ser, sí, sí, efectivament, no hi ha canvi. <laughs> No tenim monedes. <laughs> No Jo te canvio un duplex per... per... Per canvi de 10 euros. Bueno, ara ja està donant la birra, per tant, a continuació intervenim. Pablo, com està anant, com està yendo la venda de cervesa? No. Muy bien, no. Sí. És cert que esteu drogant a la gent, l'esteu endrogant, perquè no reclami una vivenda digna Diu que sí, que sí, ens estan drogant a tots. Bueno, molt bé. Tenim aquí a, una persona que en sap molt del tema. Tu, com solucionaries el tema de l'habitatge, per exemple? Colgando a los promotores. Molt bé, jo, jo crec que no hi hauria corda suficient. <laughs> De la línia dura. Vamos al ataque de mentes fugitivas. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Què, què fas aquí? Estic prenent la fresca, fent una birreta... Molt bé, tu què en penses del tema de l'habitatge? Eh, bueno, que està fatal, bueno, això és una realitat, no? <laughs> és una obvietat, i, bueno, i que està fatal perquè eh, hi ha gent que entreu molts diners. I... Per la subprime i tot això. La què? <laughs> Les hipoteques subprime dels Estats Units, no? Ah, bueno, això, clar, és que a sobre entreu, treuen diners i a sobre especulen ja a saco, no? És ciència-fricció. És ciència-fricció. Fricció. <laughs> Fricciona. No? Tu com el solucionaries, aquest tema? Quin tema? El de l'habitatge, el de les surprise? el... Eh. eh. El de l'habitatge, el de l'habitatge. Hòstia. Hòstia. Hòstia, puta. Hòstia, la Hòstia paraula eh, i preguntes difícils <laughs> amb tantes birres ja. A aquestes hores Dani. En aquestes hores ja amb tantes birres ja, bueno, tantes, unes quantes. Home, una manera... Eh... <laughs> Hòstia, és veritat. Home, que el tema del... Ai, que el, que el preu de... que es regulés d'alguna manera el preu del sol, per exemple, que el, em sembla que això ho han mig fet, o sigui, ho han fet a mitges, que, que és com no fer-ho, però... Clar, què vols dir que ho han mig fet? Que diuen que ja ho han fet. Ah, no, però això no és veritat, no? El, el preu del sol està liberalitzat, no? Totalment. <laughs> Estava als núvols. Estava als núvols, que no és el mateix. S'ha alliberat. Ha sortit de l'armari. Està volant. Està volant. Però això, això esteu gravant o fent alguna cosa? M'esteu prenent el pèl ja. Sí, a veure, uh, això, estava escoltant Ràdio Bronca ara mateix, ah, o sigui, això és un... Nos estamos avanzando al futuro, saps? Sí. I passem una, ho passem demà, el programa de Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5. Sí, li, jo, jo visc a Sant Andreu i l'escolto. Bueno, ara fa temps que no l'escolto, però uns dies, però bé. Torna-hi, torna-hi. tornaré, tornaré. Algú més. Algú més a afegir? Eh, res, que llàstima que estiguem aquí i no estiguem a la platja, uns metres més enllà, seria de puta mare. Possiblement hi anirem, eh? Ah, bueno, fantàstic. Molt bé. Vinga, i que s'està molt bé aquí a la fresca i tal, que està bé això de sortir al carrer, està bé. Molt bé, doncs seguirem a la, a la, a la búsqueda d'ànimes pertorbadores. Molt bé, que vagi bé. Bona nit. Sí, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal estem? Bien, bien. ¿Cómo has, llegado a esta fiesta? Me han dicho que había una fiesta acá y que iba a estar muy buena. ¿Y te gusta? Claro. ¿Qué, qué piensas del tema de la vivienda? Buah, que estábamos hablando de eso, porque sí, porque estamos hablando de que la mayor población del mundo hoy por hoy está en las ciudades, que se vienen del campo y de otros lugares para ocupar la ciudad. Pero hay gente, hay gente que se está yendo también a la montaña otra vez. Sí, pero son los menos. La gran masa viene a las ciudades por una necesidad económica, por buscar un futuro, porque te crean una, te crean una necesidad, ¿no? De ser profesional, de ser esto y lo otro, y de ir a la ciudad. Y hablamos de eso, que el año 2008 fue cuando el porcentaje de la población mundial pasó a ser mayormente urbana. ¿Y tú eso cómo, qué solución le ves o cómo crees que iría bien? no tengo solución para eso. No me, no, soy, no me encuentro capacitado para dar una solución. A mi vida sí, pero a la gente no, muy bien, y bueno, no sé, algo más que quieras añadir. Que la cerveza está muy cara. A una hora y media está cara. Sí, porque debe costar unos 40 euros, 40, 50 euros, y, creo, están, están cobrando el 150% sobre el valor inicial. Entonces, como la especulación de la vivienda también. sí, la única diferencia es que nosotros, cuando queremos montar algún pollo grande, y, los que las venden a 4 euros nunca montan nada. No, yo siempre compro en la calle y valen un euro, y a veces menos. Era una controversia asamblearia esa, la del euro, el euro y medio. Porque siempre al final los que van a hacer algo siempre tienen la, excusa o la o un motivo por el cual están cobrando lo que cobran. Yo pienso que el precio justo no podría ser un poquito más barato. Es posible, es muy posible. Hubo una discusión ahí. consecuente con la. claro, con, cómo está la, la situación también. ¿no? No, la idea que presenta, ¿no? que uno plantea una idea y hace un movimiento para algo, ser consecuente también en la vida personal y en todas las cosas. Muy bien. Fuera de eso, la fiesta está de puta madre. Gracias. Venga. ¿Qué pasa, troncos? Están escuchando Radio V de Vivienda. ¡Qué Bueno, sin censura total, ¿eh? O sea, totalmente transparente. Habéis visto hasta las quejas de, la gente que vino a la fiesta. Pero en general muy bien, fue una fiesta muy agradable. A mi ha molado lo Alikea. Lo sí, sí, yo también un <laughs> comentari sartata. Está Está allà de coña y ya. Muy guay, muy guay. bueno, i en tot cas el, el tema de... sí que és veritat que es va parlar si es posava la, la birra a un euro, un euro i mig i tot això, però vaja, que jo penso que tampoc en van passar tant, no? El xoripana no, a euro, euro i mig. El xoripana a euro i mig era, era un luxe. Jo crec que sí, no? I a més era sí. mig bocata, o sigui, era... Sí, sí, sí. sí. Bocata guai. Havia esos equilibrios. Sopaves... Sí, a més és que sí, sí. equilibris pressupostaris. De totes maneres, no demanarem perdó perquè <laughs> volíem recollir pasta per, per, bueno, per continuar fent ah. les nostres coses, nostres activitats, que també, guerra. també de vegades posem nosaltres, però bueno, no, seguit fem una mica de... Que bueno, és una festa que fem que una cada any o com a molt. L'autogestió, l'autogestió té... No, tiene su precio. Tiene, tiene, tiene 50 céntimos de plus. Y es que si no, si no, al final acaban siendo de, Pero de, bueno. de, de, de, lo contrario de plus, que es? Antena 3? Ah, sí. <laughs> <laughs> Creo que sí. Pero cada Ah, bueno, sí, sí. Bueno. A mí me ha gustado, me ha gustado mucho el comentario de Marcos de la Cuerda. <laughs> Colgar a todos los promotores. que me salió, del alma. Ponemos otro cachito, cachito, cachito. Lo tenemos aquí manillado al Marcos. Para que El día que lo soltemos, madre mía, la revolución ah, está al caer. No está tan fiero el Pedro. Ay, el, ¿El Pedro. <laughs> como es, no está el cielo el animal como lo pinta, ¿no? El león, ¿no? lo pintan, lo pintan. No está el cielo el león como lo pintan. Imagínate cómo se lo pintan. Paco, ilumínanos con un poco de música. ¿Música? ¿Ponemos música? No, ponemos más entrevistas, ¿no? Hoy es un programa dedicado aquí a la fiesta. Vamos a, enchufar aquí pues todo lo que hubo ayer, ayer por la noche, ya que... Para, para carne asador para quienes, quienes vinisteis, para que lo recordéis y quienes no vinisteis, para que os lo imaginéis. Quizás a lo mejor este trocito, a lo mejor se escucha un poquito mal el micro y tal, disculpar. Bueno, y si no le pegamos un par de empujones y pasamos al siguiente. <laughs> No, me no. <laughs> Sí, lo, que estoy viendo ahora en esta, en esta fiesta de alto por la Vivienda, que hay poca gente, hay poca convocatoria de masas. Me da la impresión de que la gente pues, está ahora pensando en el verano, las vacaciones, todo el mundo piensa en uno mismo. Y, ya el problema es de la vivienda, quizá, no sé, veo que ya ha habido crisis, todas las cosas van a más, van, a peor, quiero decir, y la gente, pues como ya no ve un culpable o ya están resignados, no sé, piensa, tiene que otras cosas, no, no lo ven como un problema ya social, lo ven como algo, bueno, un problema global que está ahí, pero que no se puede hacer nada. quan estem parlant amb el Carlos, i tu creus que el govern, això que ha venut molt la crisi, la crisi, si veuen l'habitatge un segon o tercer terme, que o sigui, no és una cosa tan important, sinó que ara el que ven és la crisi. Sí, això mateix, vull dir, la crisi és, l'habitatge és part de la crisi, però justament com que està tot arreu, eh, la, la benzina, els camioners, tothom es manifesta, hi ha problemes per tot arreu, evidentment és, és part del problema, però ja no ho veuen com el principal. La gent ja... Bueno, a més a més el govern està fent molts VPOs que realment no arriben a tothom ni, ni són accessibles, però sembla que també és difícil demanar molt més. El govern està fent coses i els problemes més grossos estan a altre lloc. Llavors sembla que s'ha de demanar pels altres problemes. Ara l'atur també està creixent i tot i que la vivenda sempre és això, no fan un baremos de problemes, a vegades quan hi ha una tratadeta el terrorisme és el principal problema abans no hi havia atemptats, no hi havia gaire atur, llavors la venda va, va pujar perquè realment afectava molta gent, amb això també del, del baby boom que vam estar allà. Ara no sé si la meitat de la gent s'ha designat i no té, o ja la gent està pringant amb, amb, les, amb les hipoteques. La qüestió és que la gent no se sent tan involucrada amb això de la vivenda, sigui per lo que sigui potser el millor cal fer una crítica des de també des de, no? des de, en aquest cas de seu de vivienda, a lo millor ens ha faltat comunicar o en aquest moment a lo millor no tenir aquesta, aquesta possible poder de convocatòria eh, una cosa i una altra igual no? UB Vivenda no és qui ha de convocar, és a dir, és la gent qui s'ha de sentir preocupada. I la veritat és que no estan tan preocupades. Si un problema, jo crec que és un problema important, l'accés a la vivenda. Però la gent molta gent ja o, bueno, no, no deu pensar tant. És a dir, UB Vivenda fa una tasca important de divulgació i de, com, de convocatòria i sí que és cert que potser gent que, que sí que està preocupada no s'ha enterat que hi havia aquesta convocatòria i, i no ha vingut, però també és cert que molta gent ja no està tan preocupada com abans. Que és una mica absurd, eh? vull dir, que hi hagi problemes més gordos no vol dir que aquest problema no sigui gordo. Però la gent, jo veig així, la, la massa social es mou una mica com, com per modes hi va haver una època que hi havia una moda on la vivenda estava cada dia en titulars i la gent s'anava allà arrossegada. Ara jo crec que el problema és igual, perquè ningú ha solucionat res, però no està de moda. I UB de venda fa alguna però és la gent que s'ha de sentir una mica involucrada. No sembla que estiguin involucrats. Bueno, és el que, jo, el que a mi em sembla. Eh? Jo això, veig que hi ha poc ambient i veig per això. O, per exemple, com ho veus la tasca d'Uber Vivienda en aquests moments? Si falta una mica de, de no sé com dir-ho, Eh, eh, motivar més a la gent o, o, o no, ja és que no... Realment, realment no sé com funciona l'organització de venda en si mateixa. Sí que recordo que fa potser un any i pico van haver manifestacions massives on, on van haver correus també que arribaven per tot arreu i, i, i potser és que estaven organitzades a llarg termini. Jo em vaig enterar i molta gent s'ha que havia una convocatòria per a Catalunya, per la vivenda i tal Ara, en aquest cas, potser és que s'ha organitzat tan poc temps o empreses o el que sigui. Jo m'he enterat de rebot per un amic, però però vamos, no, no, si no és per aquest amic, perquè està una mica en contacte, no m'hagués enterat. I vull dir, no, no, no trobo que hagi hagut una comunicació massiva o... No sé tampoc com ho feien abans. Eh? No, a mi m'arriba les típiques cadenes de mails, no sé si és aquest el sistema o hi ha altres sistemes. Home, fent una crítica constructiva des de Uliveta, jo crec que la, potser no hem sabut encara en el context actual motivar o arribar a la gent i el millor per això no, les convocatòries doncs igual no, som una mica poc, no, no sé poc eh, poder convocatòria poder... també és... en general la gent és passiva i una mica el que deia el Carlos, que no, no és que estigui de moda o no estigui de moda, però la gent s'implica doncs, perquè ho sent 20 vegades a les notícies. I llavors es mou la gent, però és que costa molt, la gent ja no es mou per res no crec que sigui ni UB de Vivienda ni cap altra organització. La gent no es mou si no és per ell mateix, sí. perquè té un problema en concret, llavors sí que llavors posa el crit al cel, però si no... O sigui, és una qüestió de solidaritat, potser. D'egoisme, pur. Sí, sí. Sensibilitzar és, és molt difícil i, i, i això seria el bo, que la gent estigués sensibilitzada i es mogués, però la realitat és que la gent es mou, no sé, per, pels més de comunicació. Sí, sí. Hi ha un esportista, ara, ara guanya algú no sé què, i llavors milers de persones van allà en massa. Penso que a vegades hi ha molta gent que no s'han d'enganyar. a vegades hi ha una convocatòria de manifestació, i hi ha molta gent que està implicada, i hi ha molta gent que es mou perquè es deixa arrossegar. I aquesta gent és la que ara mateix no està i, bueno, i part que, i part, part que potser estan de vacances també. I suposo que això va afegir que si la gent encara que es mou, malament, o sigui, es mou, es mou poc, si el govern també es ven la moto no? i fa coses que em sembla que arreglaran el programa, doncs ja, això ja... No? Hi ha molta gent conformista també. Molt bé. Conformista i, i també, bueno, que dius, resignada, no? També, és a dir, jo realment estic aquí una mica, doncs, perquè trobo que la cosa és important, però personalment no, no veig quina és la solució, no és fàcil, perquè la solució pot haver diverses mesures, però tot pot, ser molt, pot tenir molt impacte, has de cuidar-ho, i no, no, no hi ha una solució de dir d'avui per demà solucionarà i tampoc d'avui de, de, d'avui a un any tampoc, vull dir, no, no és, tot és fàcil es poden fer mesures de xoc però és una cosa delicada tot, tot, tot, totes les revolucions perquè vagin bé han de ser molt suaus i ara suposo que el govern, bueno... No, és que el govern no actuarà mai a llarg termini. O sigui, tenen unes legislatures de 4 anys i llavors han de fer mesures per allò, per anar callant una mica la gent que protesti, bueno, fan mesures de panyos, però no fan mesures reals, igual que amb el tema de les hipoteques i... Molt bé. Alguna cosa més? No, ja està. Guardarem una miqueta de la música que està sonant ara. Bueno. Eh, eh, Molt bé, bé l'anàlisi que ha fet el tio de UB de Vivienda, Carlos, no? Té? Carles. Carles. Doncs ha estat bastant bé i el tema aquest, no?, de que UB de Vivienda no ha de... El, bueno, no sé, com deia que no havia de liderar o no havia de, de mobilitzar per si mateixa, no? que la gent, la gent s'ha de moure mm. i s'ha de moure perquè està motivada. Nosaltres sí, sí. no som Mm, vull dir, som una eina que es pot utilitzar, però mm, Sí, no clar, sí, som el que som davant del que som, del que, del que trobem, i el que trobem és, és el que ha dit, i ho ha dit molt clarament, aquesta resignació i aquest, aquest egoisme que, que, que, bueno, que, que és palès pues, a, totes les, a totes les capes de la societat. Jo el que, el que veig molt clar és això, vull dir que amb això tenen molt a veure els mitjans de comunicació, que igual que, que, van, que ens van posar de moda, entre cometes, o van posar de moda el tema, o van treure el tema, de, diguéssim, de, el van destapar, amb el sentit de, de parlar de dret i no de, i no de negoci, etc etc. doncs clar, també tenen ara la culpa de que en comptes de, de fer-se ressò de tot, el que, de tot el que continuem exigint que els, de la manca de voluntat política i, i les mesures estructurals, tot allò, en compte de, de, de fer-se ressò d'això, el que fan és eh, bueno, senzillament oblidar el tema o posar per sobre els problemes d'això, de quatre magnates, com si això hagués de fer oblidar doncs, el problema de diari de, de la majoria de la població. Mm també estava bé allò de les modes, no? que realment sí. va ser una moda el tema de l'habitatge en un moment donat i que va donar la força per mm. impulsar UB de Vivienda i les assemblees i tot plegat i ara potser és això, no? Vull dir, a, a, la gent ha claudicat o nosaltres mateixos també hem claudicat una miqueta per tornar a ficar sobre la taula el tema de, de l'habitatge. I relacionar una mica amb la moda, sí és veritat, perquè eh, això del lema va pegar molt fort, el lema, fins i tot, eh, uh -huh. a, fins a arribar, em sembla, eh, em sembla, perdoneu, que un programa de TV3 va demanar si podien treure una, una samarreta, em sembla que era un programa... Ui, ui, ui. Veritat, sí o no? <laughs> Sí o no? Terreno pantaloso! sí o no? Sí, va ser un, el, com es diu aquest, el Paco, el, sí. el Santi Millán, sí. va fer un programa d'una terracita a sí. més, clar, ell va fer tota una campanya de màrqueting per, per, pel programa eh, que era com si algú busqués persones per compartir un pis. Aleshores, com que va utilitzar una mica el problema de l'habitatge per fer-se publicitat i això ja no tremendo. ens en va entrar bé a ningú sí, sí, tremendo. perquè va, va, ser un bluff de, però va ser un bluff de programa que no. ho posava va per durar, tot arreu. què, tres capítols, quatre? i aleshores aquest paio va demanar una samarreta a UB de Vivienda i nosaltres no li vam respondre simplement, no vam voler respondre i després van veure el programa i van veure que ell s'havia fet una eh, xapuceramente se l'havia fet ell no? perquè la, volia, la volien posar i la volien posar i la portava un col·laborador aleshores la gent ho va veure i com que va veure que, és que era patètic el programa pues, va opinar i bueno, hi havia una mica jo és que el vaig veure... Intencions d'anar a queixar-se de que hagués utilitzat la nostra samarreta. Jo el vaig veure aquell moment i recordo que el Santi Millán li preguntava però què, fa, què, què fas amb aquesta samarreta? Per què la portes? I, <laughs> diu l'altre, perquè posa puta. <laughs> Sí, sí. Tremendo. Sí, clar, o sigui, es va Continguts, totalment continguts. No, però aleshores a eh, aquesta gent es van preocupar molt. En tot cas, el que, el que sí que és evident que l'última manifestació que es va convocar relativament per mail de la que podia fer referència, ell van fer referència a les de 2006 i 2007. L'última va ser l'1 de març del 2008 i ens va costar molt eh, d'arribar sí. a, doncs, a treure gent i a, i a arribar als mitjans perquè es facin ressò, etc. I ens costarà cada dia més perquè continuem sent eh, allò que dèiem la, la mosca, com es diu? Allò, la, la mosca, mosca cojonera doncs la mosca i clar, i com que els continuem moscallant doncs continuarem tenint-lo difícil bueno. a part d'algunes vies d'expressió popular com poden ser doncs, aquesta, aquestes ràdios lliures, etc doncs, i a part del, de l'internet que és molt arma de doble filo perquè, perquè hi ha també molta dispersió doncs poques armes més tenim per arribar a la gent ara el que és evident és això que l'important és que la gent també sigui eh, capaç de, de protestar i que tingui voluntat de protestar, que no només protesti per lo que li passa personalment, sinó pel que, pel que ens passa diguéssim a nivell social. Bueno, i buscar solucions col·lectives. I les solucions evidentment mm. col·lectives, mm. clar. Sí. Clar, i no, i passar de la sensibilització a l'acció, això, clar, mm. això hi ha molta gent que sí, que ho parles en el bar, no? I després te'n vas i pagas tu hipoteca i, i tots sí, tan anxos sí, Sí, sí, sí, sí, Si me tengo que quitar d'otro lado antes de pagar la hipoteca, no? Aleshores, bueno, també hi ha el tema del mail, no? La gent ho va rebre amb molt il·lusió, però és això, s'ha d'involucrar o sigui, sí, sí. ha d'assumir que també és el seu problema com a persona i com a membre d'una Va tot lligat, perquè si una campanya, quan, quan és iniciativa per Catalunya la que fa una campanya, clar, darrere hi ha calés, darrere hi ha, hi ha un, un recolzament de certs, de certs mitjans de comunicació, etc etc. llavors és, és molt més fàcil, no? O sigui, no només amb un Visca Barcelona, amb qualsevol campanya per, clar. per el que sigui, fins i tot per legalitzar la Maria, que l'han fet, fet campanya, no? Vull dir, és molt diferent fer-ho des, de, des de despatxos amb, amb, amb és Estrada. Amb, amb, amb, un, amb, un, amb un pressupost, diguéssim, de publicitat que, bueno, que el que s'hi troba de Vivenda que és autogestió i que precisament per, per això venia a la festa i, i per això n'hi haurà més festes i per això participarem en més festes, que és autogestió, per no, no haver de, de demanar i no haver de dependre de... No haver de demanar permís per exigir una necessitat Exactament. teva, la satisfacció però, la però mantenir, mantenir el no pararemos de, del 2006, mantenir-lo fins que, fins que bueno, fins, mantenir-lo, no pararemos és mantenir-lo, no, no, no hi ha fins que valgui. Escolta'm una cosa, encara tenim alguna entrevista més? Sí, un parell de minuts. Sí, un parell de minuts i, i potser el posem i ens, després amb la gent de, ens sí. anem despedint. Perfecte. Sí? Vale. Unes noies que estan per aquí a veure què ens diuen. Què tal, com anem? Molt bé, molt bé, quasi sense veu, però bé, bé. Què fem per aquí la festa? Pues ara de moment descansar i perquè ja he corrat molt però m'acabo d'assentar que he estat un rato ballant. Molt bé, perfecte. El que estàvem preguntant i sondejant una miqueta amb la gent de, que ha vingut a la festa és quines solucions podem trobar en aquest terrible problema que és el de l'habitatge aquí a Barcelona. Home, hi ha moltes solucions, però falta voluntat política. Uh -huh. Ara, què vols que et digui? Posar-me a dir solucions? Digue'm en una, digue'm en una perquè resolgui el problema de l'habitatge. Ah, doncs una solució és que primer de tot la vivenda no té que ser una especulació, sinó un dret que tenim tots. Per tant, pisos assequibles als sous que són una misèria. Uh -huh. I això falta voluntat política i sobretot que no ens enganyin ara amb els preus concertats, que el que seran són a moltes poblacions més cars que els pisos de mercat lliure perquè estan caient i el que pretenen és parar una miqueta que el mercat lliure. Uh -huh. O sigui que de solucions n'hi ha, el que falta aquí és voluntat política sí, i sobretot que la gent, que som tots, estiguem al carrer i estiguem fent coses i mobilitzats i atents i reivindicar el que és nostre perquè ens ho estan fotent tot. Perfecte, moltíssimes gràcies. El vídeo xiqui especula. Per... Xiqui especula! Mentre les dues, especula, especula. Especula, especula! especula. especula. Aquí tenim una persona que no només està lluitant pel dret a l'habitatge, sinó també perquè això del tema de Bolònia no tiri endavant, que sembla que els estudiants està putant molt, i a més porta un monocicle. <laughs> M'equivoco? Um, um, bueno, podríem dir que no. Val. El que estem preguntant aquí entre la gent de la festa és quina és quina solució així a bote pronto se t'acudeix per fer front al problema de l'habitatge a Barcelona. Expropiació dels pisos buits expropiació dels pisos buits. Sense dubte. Tal qual, contundent. I el problema de què és un pis buit, com el resoldries? Doncs aquells pisos que portin, posem per cas, més de 6 mesos, 6 mesos un any buits, s'hauria de fer un cens de, de tots aquests pisos buits i empenya els propietaris a que els lloguin en un temps determinat i si no s'expropien, es requisen per ús públic. Ja que, ja que s'expropien terrenys i cases per construir autopistes, crec que és més important el dret a l'habitatge que una autopista. Totalment d'acord, molt bé, doncs moltes gràcies. De res. Bé, Bueno, dic que la primera persona que ha parlat era l'Anna, que és una, una superactivista de de Vivienda, que ens està donant molta canya a tots els que hi som. Sí, sí, sap molt bé que el, la pròxima estafa és el, el preu concertat, no? Ja ens sentirem a parlar d'això, perquè ara fa molts cartelitos de 12.000 vivendes noves, però quan diguin el preu ja... I digues el lema, vés avançar el lema. El, el lema... El lema que, el, que, el que comentaves, no? Poble, poble estafat. Preu concertat, poble estafat. Hauríem de fer una falca, no, aquest? Sí. Vale. No. Sí, També estan molt bé el que comentava el Joel, de que si bé s'expropien propietats quan convé, per fer autopistes, per fer camps de golf, per fer el que els hi convé, també s'haurien de poder expropiar pisos per fer efectiu el dret a l'habitatge. I, i, bueno, i, i tots, els, tots els tòpics, a més a més, perquè és que només, a més estem parlant d'expropiacions eh, temporals, d'expropiacions, saps? O sigui, no estem parlant de, de fer... Bueno. sinó de, senzillament aplicar, aplicar mesures europees que, que el que fan és l'expropiació d'usufructe perquè, perquè no es pot tenir això... Si voleu un dia us explico el que diu la llei exactament, perquè eh, eh, bueno, teníem una pancarta allà, que és mm. una pancarta ah, sí, antiga sí. però que encara és vigent, i sí. és que la llei no toca el mercat, la llei és paper mullat. Sí, un altre lema tristament... Bueno, cert, sí, sí. però tristament a mantindre. Passarem amb l'agenda, la, d'acord? ¿vale? Eh? Bueno, a veure, eh, hi ha unes jornades a Clua de Meià el 25, 26, 27 de juliol, jornades per l'alliberament de la Terra. I és una passada de programa que estem veient, que hem trobat aquí a Radio Bronca. Uau. I, bueno, ja de tot. Uh, taller d'iniciació a les plantes silvestres comestibles i medicinals. Ecosistemes, la importància de les aus. Uh, horts autosuficients. Uh, què més? Ja coses de puta mare. <laughs> Dinàmiques antirepressives taller de dinàmiques antirepressives. Bueno, hi ha una mica de tot. Això és a ah, eh, Clua de Mella, que jo ara no sé on para, però crec que està als Pirineus, no ho sé, però bueno. Eh, hi ha concerts i de tot, eh? És de puta mare, això, aquesta festa. A per més informació podeu anar a alliberament terra, i cuidado que hi ha dos tests juntes, alliberamentterra.blogspot.com o enviar un mail a liberaciontierra.yahoo.es per confirmar l'assistència si voleu anar i bueno, busqueu on està Clua de Mellà i ja està és el cap de setmana, el proper cap de setmana. proper cap de setmana. També el proper cap de setmana, el, dia, el dissabte dia 26, hi ha un cercavila al barri d'Horta que és per defensar el barri de la Clota i so <laughs> sobretot per defensar el carrer Amor que allà en el, en el barri de la Clota està, està el carrer de l'Amor i és per defensar els veïns oh, d'aquest carrer, etc. que han començat, ja van començar a donar veus de que allò ho volien tirar tot, tot enrere, que són cases baixes, bàsicament, és un poble dins de la ciutat, i fer esos monstruosos bloques de, de plàstic i, i hierro. El hotel mástil, ¿no? Para nada. Sí, el hotel... <laughs> bueno, en fin. I, bueno, a un cercavila a les 12 de la nit, em sembla que és allà al mateix carrer Amor, i, bueno, esto en internet seguro que, que busqueu. Busqueu, busqueu cercavila, carrer Amor, i ja veureu com ho trobeu. Molt bé, i el, el proper el proper programa d'aquí a Ràdio Bronca, de Ràdio Vivienda, em penso que ja ens n'anem cap al 3 d'agost, no? Sí. Serà diumenge 3 d'agost, i fins llavors, eh, recordar-vos que, bueno, continuen, eh, o sigui, a, a internet continuem tenint oberts tots els canals i que a tant a ràdio com a bcn.vdvivienda.com com a Foro Punu de Vivienda, etc. etc. Uh -huh. Que no fem vacances, amb el, bueno, que no pararem, que no fem vacances i que el 3 d'agost tornem a, a emetre en directe. Recordeu també que és cada 15 dies el programa, per tant, si avui som 27 de juliol, és que ens està sentint en directe. Ah. I tant. I bueno, eh, gràcies a tota la gent que ens escolta, o la meva mama, avui passo per casa, que no tinc res a la nevera, i passaré a sopar, vale, mama? I bueno, tota la gent que ha passat per aquí, no? La gent de Coixerola, la gent de Porta... La gent de la PHRP, que desgraciadament PHRP. no tenim el programa gravat. I, la gent I prometem de... noves entrevistes, diguem, la gent de... De l'Hòstia, també. De l'Hòstia, la Són l'Hòstia. Uh, que van tenir també ah, van prometre ens passarien el document de síntesi de les jornades que van fer que han acabat aquest cap de setmana també, no? o el cap de setmana, les, bueno, durant les, aquesta setmana passada. I res, ens veiem d'aquí 15 dies. Hasta la vivienda sempre. Salut, eh? Vinga. adeu, bona nit. La monatxita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'ull viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el petó d'Onau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman, com senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Berlix, en Pinot